Eta ostegun untan, kazetarien solasaldia dugu eta gure inguruan eh, garako maite ubiria antxeta jatitik, endaiatik, egunon? Egunon. Eta ustaritzeko estudioetatik, eh, intzahieta, egunon? Egunon, Euskal bai. Euskal irratietakoa biztan dena. Eta egunon maite. <laughs> Egunon. Ara, e, eh, bi gaia aipatuko ditugu eta lehenbizikoa, bizan dena, eh, bero-beroa den eh, gaia, egun gainera aitzina menduak ezagutu behar dituzkena. Eta erakundearen azken horrenak, bizitzen ari gira, aldiuntan eta izena bera desagertuko da, garu jakitera temanen dute, eta bihar kanboko ahnagan nazioarteko konferentzia izanen da. Moen berda, jakin arazpen hori aitzin, prentsan atera dela, etaren gutun bat Euskal Eragilei eta ordezkari politikoai zuzendua, bukaera horren berri emaiten diena. Intza eta zurekin hasteko gutun hortan zer azpimarra zinezake? E, eh, neusez azpimarra garria alde batetik e, be, erraiten duela, e, bere egitura guziak deseginen dituela, beraz, e, bezu ba, gerran bezala horrek erakusten du bederen eh, hortan bukatzen dela eh, ziklo bat, eh, beste behin ere eragin mina itortzen du, Morilla danik aintzineko agirian ere aipatu zuen, e, ara nik dut jendeak itxoiten zuela bukaera hori, bukaerako agiri bat erraiten duena besterik e, gabe gira gehiago luzatzen eta hemen gelditzen da gure jarduera eta, eta hori frogatzen duela atzoko agiriak. Maite ubidia, itzen autaketan ere, bada, biztan dena beti e, eh, ez tabai da. Eh, aipatzen dena da, eh, dut, egituren desegitea, e, ziklopolitikoare aipatzen da, eintzahietak egiten zuen ezala. Zuk nola ikusten duzu itzen autaketa, bada zuzak baita azpimahatzeko abereziki? Ez, bo, nik esango nuke oso argia dala, ez, e, eh, dozin ikulertzen duen, eh, ba, eta desagertzen dala, ez, bere egitura guziek desagertzen direla, bere funtzioa eta ziklo historikoa izten dala, eta gainean nik uste dut e, argiki erraten dula, ez, e, ba, nola bai politikoki ere bai eragiteko bukatzeko, ez, nola baitera egite e, hori ez, eta, bueno, nik e, gutun hortan, eta goratuko nuke gutun badala nun eragilez berdinekin e, mintzatzen dala, eta e, nabarmenduko nute baita ere, ba, nola baita aurrera begira jartzen dela, eta nola baita bere iritzia baita ere, edo bere aburua ematen e, duela, esan plazamendu forma batekin, baina bai iritzia emanik, ba, nola baita aurrera begira egin beharreko lanen ingurua, edo geratzen, geratzen diren egin beharren baten inguruan eh, benetako bake justu eta iraunkor eraikitze aldera ez, eta nik uste eh, hori importantea dela, ondoko mm, horrenetan gertakari historiko bat e, izanen da, eta agian e, egonda mm, daiteke nolabait tentaldi bat atzera begira jartzeko, eta finkaturik geratzeko, baina nik uste dute bai eskutitzu hortan, eta espero dezagun ba, ba nola eh, azkeneko agiri hortan, ere bai aurrera begira jarriko dala eta erekundea, eta nik espero dut ere bai eh, eragile politikoek aurrera begiratuko diotela, herri gisa ba, nola bai ditugun erronkei aurre egiteko konpromesoa gainamendu argila adiraziz, zeren hori lan kolektiboa izango da, gaur ez da amaituko ezer, askoz jota hasiera berri batendako ba baldintza hobeagoak eskuratuko ditugu herri bezala, ez? Eta espero dezagun eragile guzik holan ulertzea. E, aipatzen badugu mm, intzagieta hor azken azken gutunetan atera dena, dirazperenetan atera dena, hor atzokoan behiz ere aipatzen du, eta negoziazioetan lortu ez izanaren ardura ere parte bat bere gain hartzen duela zakit, emaiten du, e, dimentsio politikoa behar da, bizat, bazter zena edo gehiago eta egitura militarra edo aipatzen bazen, behar bat bukaera hontan behiz agertzen ari dela hitzetan eta ez dakitzea iduritzen zauzuna? e, bai, posible da, baina nik uste dut ere dela e, jendeak eta batez ere politikariek eta eragile desberdinek eman nahi izan dioten irudia ere bai, e, eta ari nik pentsatzen eta beti izan duela e, diskurtso politiko bat ere ez bakarrik mm. militarra, militarra izan balin badu da arazo politiko bat ikusten zuelako eta beraz horri aurre egiteko atera bide bezala momentu batean e, iduritu zaiolako armakartu behartzirela e, gero pentsatzen dut berak bere gogoetan beti izan duela e, gogo eta politiko bat, egia da behar bada orain e, berriz ere e, lehen e, planoan edo gehiago agertzen dena ekintzarik ez delako, Baina, baina bai, nere ustez, ala ere bere gogoetak eta bere e, ba, ere barne saltxak eta bere jakitean oragoa zen eta eta zer egin nahi duten eta hori dena nere ustez beti egin du Bai, ahma gabetzea mehra gehiago zentratu bai. zen alde milita, eta... Hori da. Hor politikoa. bada beste puntu bat, maite guria, aieteko bideogia ipatzen da ere, eta eta jatzen du, aieteko bideogia azkenean ez dela bete, zer 2000 amekako bilkura hori azkenean eh, gelditzen dela, pixkat, maingu, E, bueno, nik uste dut egiten dula irakurketa oso bat e, 2008 marretik eta gaur arteko prozesu horri buruz, ez? Eta nik uste dute e, denok e, ba, herri gesa, ba, nola esperantza bat hartu genula, aieteko adirazpena plazaratu zenean, e, baina handik urte batera konturatu ginen bakarrikan alde batek erantzun egin zuena, eta eskatzen ziona eta zerbait gehiago ere bai eman zuen lehenengo momentutik, aieteko adirazpena plazaratu eta iru egun eta hain zuzen ere, baina estatun aldetik ezer ezen ezer aldatu, eta estatuek mantendu dire azken sei urte terdi hauetan, ba oso blokatze eh, jarreran, eta hori horrela da, eta diraztea horrela, ba nolabait bide hori egindala, ba, eta ke maigaina jarritako egaiamendu ere esker, nazioarteko eragilek eta, eta, eta Euskal Gizarteak egineko aleginari esker, nik usteet, soilik errealitatearen deskribapena dela, eta nik uste hori agertzen dela eskutitzean, baina aipatzen zen un puntu bati helduta, ba, nola baite norberak ardurak hartzeko, e, bueno, ze eta ba, pausu horri horri garrantzia emango nioke. E, azken hilabeteotan askotan itzen, entzun dugu ba, autokritikaren inguruko eskaera, e, atzera begiratzeko orduan e, nola begiratu inbarzan, ze begiekein, ze hitzekin itzen inbarzan iraganari buruz, eta bar, eta bar, oso exige, e, mezu exigente batekin, ez, hain bat eragile korrea plazaratu dutelako. Uste dute e, zintzotasunez beteriko ekimena dala, ba, atzera begiratzea eta esatea hau gehiegi luzatu da, hau inorke zuen nahi hainbeste luzatzea, segurazki ez, da gertatu, gertatzea ere, e, gertatu da, saiakerak egon dire hemendikan ateratzeko, hainbat negozak eta prozesutan, eta hortan ere bai, hartzen dugu denokure ardura. Ni uste importantea dela urrengo belaunaldiei ba, ba testigu garbilago bat pasatzeko orduan, ez? Ez iskutatzea, egineko akatsak, izandako utxuneak eta eraberean, ba nolabait ardura hortatikan, ba mai gainean jartzea aukera berri bat, tresna berri bat eta tresna hori da, ba nolabait baita biktima guziei errespetua asaltzea, egindako kaltia, egindako mina onartzea eta handikan aurrera ba, nola baita esatea Euskal Gizartak hartzen du erreleboa, herri hau, e, herri hontan pasatuko da, e, bake kon, prozesuaren urrengo, urrengo etapak ez, eta eta alboran gehatzen dela, eta e, ordoko ordutan desagertzen da sigla e, politiko eta erakunde armatu er, bezala ez. Zentzu nik bai garrantzia ematen diot, e, saiakera horri, eta adierazpen e, horri ez, eta espero dut, bueno, ondoko ordutan ezagutuko dugun azkeneko agirean, e, eh, hildo beretik, ba, ba garbitasun, e, mintzatzea ez, importantea dalako berriz esaten dut, eurrengo belaunan alditako ez. Etaren azken emezua igurikatzen dugu, egunean zehar eh, ukan behar ginuke, eta gai hortaz mintzatzen segitzen dugu, zuekin uh, garako maite ubiria eta euskal jatietako intzaharieta. E, eh, intzaharieta, bada biak nazioarteko konferentzia bat, pixka bat, haipatia uh, izan dugu, irudi aldetik aieteren segideare izan nahi duena, ez irudi bakarrik, zentzu aldetik ere bai. Ehm, hori, nola ikusten duzu etaren bukarari nola apainketa bat edo emaiteko lekua izanen da? Mm, pentsatzen dut, eh, ba, aiek erran dute, eh, bakearen eraikuntzan eh, edo gatazkaren konponbidean beste urrats bat, pentsatzen dut, e, erakunde armatu batek bere jarduna uzten duelarik ez da gaur, gaur gelditzen gira eta bukatu da dena gauzak poliki egiten dira eta painitz badira nire ustez biharkoa bat gehiago da dena ez da hor bukatuko ere ez eh, eh, hortik landa edo zein gisaz airean diren gatazkak dituen ondorio guziak hor dira eta horiek egun batez ere konpondu beharko dira baina e, pentsatzen dut bai dela hor bilduko den jendearen artean e, beste Eh, adierazpen adierazpen komun bat plazaratzeko parada, uh, alde batetik ba, jadanik ditugun uh, eh, pisteri begira, baita ere gaur izango den, edo gaur izan behar litzateken adierazpen horri begira, pentsatzen dut formak emateko bai, baina ez bakarri gerora begira ere uh, beste uh, puntu batzuk markatzeko etorkizunean zein izan behar diren ondoko urratxak. Mm-hmm. ondoko urratxak justuki eta desagertuko da, Ala ere, badu bultza bat, ez dela gaiago protagonista zuzena, entzaki zurekin segitzeko. Ze ondorio ikus ginezake etarik gabeko eszenario batean, eh, zaiten aldira aitzinatze zehatzak? Beharko lirateke, orain arte, eh, bai frantxesta bai espainol gobernuek... Eh, Mm, bada urteak erraiten dutela e, urratsak emanen dituztela eta existituko ez den e, egunean e, ikusi da orain arte haietetik ez dutela urrats berezirik eman naiz eta egia da frantses gobernuak badirudien urrats batzu eman dituela edo bederen e, eztabaida batzuk onartu ditu eta preso batzu hurbildu ditu e, baina gatazka egia da atzo elgarrezketatzen genuen e, Iñaki egaina eta berak erraiten zuen ere e, eta etak agirian erraiten du gatazka ez da hortan bukatzen beraz e, hori e, guziak segituko du eta gerekin edo eta gabe eta etaren zikloa hortan gelditzen da bainan gero beharko dira beste tresna batzu beharko dira beste borroka molde batzuk e, ba, etak e, aldarrikatzen zituen eta e, etarekin batera ba, Euskal eh, Herriko gizartearen parte batek aldarrikatzen zituen e, aldarrikapena horiek aintzina eramateko. Hmm. Maite Ubiria, zuk nola ikusten duzu, etarik gabe joko politikoan e, zagit, kartak berriz banatzen dira edo ez zain beste? Bai, bueno, nik uste dute, 2000 eta maikaz geroztik e, jardura armatua ez dagoen Einean ba nolabait eh, transizio batean murgildutan gaude, Transizio batean nun egoera armatu batetik pasatzen da ba konfrontazio demokratikoaren eremura, ez? Eta bide hortan ba nolabait eh, urrats garrantzitsu bat emango da ondoko orduotan, ez da? E, eta alboan geratuko da behin betirako eta horrek esan nahi du ba, gauzak argiago geratuko direla ba, nola baite eh, taula politiko horren baitan. Hau da, ikusiko da, zeinek eginen duen alegina ba, urratsak emateko gatazkaren muinari heltzeko eta herri honek daukan e, bai askatasun eta bai bake goseari erantzuteko eta horrek eskatzen du e, e, azkarrak ematea demokrazio hau da Euskal presoen inguruan urratsak emateko, baina baita ere herriak eh, dituen beste aldarrikapenen inguruan ba nolabait berdintasun eh, eremu bat sortzeko Euskal Herrian eta argi geratuko da eta ez da ez dagoenean ba zeinek eh, jotzen duen horren alde, oza, zeinek egiten duen aurrats horren alde, benetako eskenatoki hori eraikitzeko, eta zeinek ez, ez. Nik uste e, estatuen jarduera eta estatuen posizioa aulagoa izango da e, mugitzen ez badire azkar e, etak erabaki hori hartuta gero. estatu jarra, estatuen jarreraren prozesu bat eman da 2008-az onat, oso argila, Ipar Euskal Herrian egoaldean baino argilagoa, baina deslegitimazio prozesu bat eman da e, beraiek muitu ez direnean, eta uste dut e, mendikan aurrera hori oraindikan argilago izango dala, ez? Eta bai, poliki-poliki gure herria biatuko da, e, normalizazio prozesu batea, nun e, eh, e, eh, gatazkak badaude, nun konfrontazioak badaude, nun estabaida badaude, herri guzietan bezala, baina horiek konpontzen dire eztabaida demokratikoaren bidez eztabaida politikoaren bidez, gizarteren parte hartzearen bidez. Eta nik uste, transizio hortan urratxan handia emango godala ondoko orduotan, eta herriari egokituko zaio, eta bere eragilei noski, ba, nola poliki-poliki, transizio hortan aurrera jutia eta eskenatoki hori eraikitzea. Maite ubiria eta intzahieta zuekin segitzen dugu, beste gai batera pasatzen gira orai, La manada Fera, San Ferminetan emazte bat bortxatu zuten bost gizonek, bederatzi urteko presondegira kondenatu dituzte joan den astean, baina Bortxak eta hitza erabiligabe hauzitegiaren zat abusu seksuala izan da eta horrek eh, lujikara sortu du miraka jende kajikan eh, estatu eh, espainolean eta ego euskalegian eh, ikusi ditugu ere elgajetaratzea handiak. E, maite ubiria bortxak eta kasuak are, badakigu ez dira ezoikoak Zerke egiten du zure ustez aldiuntan jendea hainbeste mobilizatu dela? Bueno, nik esango nuke auzia berak, gertakaria berak, e, ba, estindu zuela zerbait eh, gizartean. Hasieran e, e, Iruñan bertan, edo Nafarroan bertan, eta gero ba, mugimendu hori zabalduz zan. Itz egiten dute, ba, ba San, egun eh, horri horri buruz, ez? Eta gogoratu barko genuke, bai erakundek eta bai erakilek zenolako e, eh, bultzada eman zioten, e, salaketari, eta zenolako babesa eman zioten e, neska gazte horri lehenengo momentutik, ez? Handikan aurrera, hauziaren inguruan e, ba, nola mediatizazio azkar bat eman zan baitare, epaiketan zehar, E, berriz ere be eragire guzi hoiek erakunde guzi hoiek e, agertu ziren biktimaren ondoan eta e, nolabait babes e, e zirkulo bat eraiki zuten bere inguruan naizta aipaiketan zehar ba baziren kezkatuta egoteko adirasle asko ez, nola pasatu ziren eh, gauzak, bai eska horrekin zen nolako jarrera hartu zan, bai bere, bere eguneko nola zelatatu zuten, eta barrekoak, eta e, baina etorri denean, ba, espektatiban dilak ziren gizarte horren baitan, ba, nolabait sententzia horrek balioko zula gutxinez, e, ba, nolabait mezu argi bat pasatzeko gertakari horien inguruan eta esateko esetz, ez da esetz eta bukatu, bukatu da, ez, ez da ezer gehiago. Baina aldiz epaila, epaiak ez du asetu e, ba, bagizartea, ez duelako mezu argi bat pasa horren inguruan. Eta epai horrek dakan arazoa ez da zenbat urte, e, zenbat e, zigorra jarri dieten pertsona hoiei, e, behatzi urteko zigorra, ba, behiratzen baldin badugu Espainiako dea, ba, esango nuke goiko, <laughs> e, goiko estaian okatzen dan zigor badala e, ba, kasuetan, ez? E, arkako erasuen kasuetan, arazoa ez da inbeste e, urteko puru hortan, baizik eta zen olako ezaugarritzea ematen zaio gertakariari, ez? Eta ordunan gizarteak bai esan du, ez han gertatu zen, e, violazio bat eta horrela irudikatu inbar han gertatutakoa berriro ebai bai ez gertatzeko, ez? Eta horrek sortu du mugimendu hori, jakinik ere gizarte mobilizatuta zegoela, jakinik ere etortzen ginela martxoan sortzi batetik nun ere bai han urrats e, berri bat eman zan e, ba emazten e, aldeko eskubiden e, aldarrikapen hortan, ez? Orduan giroak asko egin du e, ba nolabait oihartzun emateko gertatukoari eta uste du gainera gertatuko dana epaile hoiekin, ba oso larria izan dela eta bueno, begiratu besterik ez dago Europatik etorri direla lehenengo harrak, baita nazio batuetatik eh, lehenengo harrak etorri dire epaile horren inguruan, eta uste dut bai posibla dula etorkizuna begira ba nolabait eh, mugarri bat eh, esartzea, gizarteak eskatzen dulako benetako aldaketa gai horretan. Ez oteta, ez gertatzen intzari eta afera hortan ere, oi hartzuna hundi bat badu, gertakariak karrikan, denbora berian ere badela beste hauzi bat, altsasuko gaztena, eta parekatzen bali dira bi gaztiguak desoreka hondia badela. Begia, Euskal Herri mailan eh, egin dela konparaketa hori behin baino gehiagotan ikusi dugu, eh, sare eh, sozialetan, azken finean eh, borroka batengatik arriskoa oraindik ez dakigu zenbateko kondena aukanen duten, baina 60 urte arte eskatzen zaizkiela eta gero e, bortxaketa batengatik e, e, e azkenan behatzi urte egia da e, irakurtzen nuen ustut berrian zela e, psikologo baten elgarrizketa eta erraiten zuten biktimarentzat garrantzitsuena e, urteko purua baino dela e, erabakiak e, diona eta eta kasu hortan onartzea gertatu zaiona eta eta bortxaketa bezala ezagutua izatea e, oso garrantzitsua izango zela biktimarentzat gero berriz eh, berak ere bere bidea egin dezan eta pertsona bezala gero ere berriz eraikitzeko eh, parada izan dezan beraz eh, pentsatzen dut hainbat gauza izan direla ere aldi berean pilatu direnak, eh, besteak beste altxasukoen eh, epaiketa hori, eta guzi horrek egin du jendeak harrikara atera dela erraiteko, ez da posible, olako erabakiak plazaratzea, eh, ikusten da justizia ez dela berdina denentzat, e, ez dakit zutenuen azken aldian ere bai, magrebiar batzuek egin izan balute e, bortxaketa bera, ze... Mm ze kondena izango lukete, behatzi urte bilduko lukete ez dut uste, zintzoki erranez ez dut uste, beraz eh, ikusten dela justizia ez dela bera denentzat. Ba, itzauekin e, eh, burratko dugu goizuntako sola saldia, eta euskal ikatietakoa, eta maite ubidiak garakoa mileskar gurekin eh, izanik, eta pasa egunan biei. Berdin.